Já, komið sælgóði hlustundur, þá er það þátturinn ESB neyjaði á sem hefur sína vikulegu göngu hér á Ótarpisögu og við erum umsverðin þáttarins, ég og Frosti Sigurjónsson erum uh, saman með þáttininn ósamála um aðeldarspurningur á stóru sem Ísleika salda fara með fyrir ekki rétt, Frosti. Jú, ég mynd og við erum með tvo góða gesti hérna í dag sem eru líka á svona öndveru meiði og ætlum að vanda að kynast þeirra sjónamiðum og við erum með, þau eru báðið mikilverki blokkarar, hafa skriðið mikið um erfamálinn. Eh, Já, það verður mjög jákvæmt fyrir svona íslenska stjórnmálumræði hvaða margir hafa notað hennar möguleika blokka. Já. Og, og það er gott fyrir okkur svona sem þáttastjórnir, þá veitum við hverjir hafa skýrar og skilmerkilega skoðanir og hafa eftir síðan setjað þær fram. Já, hérna setjur hjá okkur Jón Baldur Lorans og hann er komin í hljóðveri en svo mun vera hjá okkur í gjörnum síma alveg Já, eh, með okkur á línunni verður Gísli Baldinsson bloggari á EI-unni, svo kallar EI-bloggari og, og hann er, hef, hann veit gerna ganga í Evropasamtíðin. Hann er Evropasinni held ég að sé rétt hjá mér og, og er starfað sem eh, náms- og starfsöðgjöð fyrir Norðan og minnst þannig jákvægt hjá okkur að vera kannski með rödd, rödd frá landsbyðinni Já. Svona við erum oftast með menn hérna í stúdíónu en þetta er kannski ákveldis nýbreytni En hérna hefur við kannski byrjað og Þér Jón Baldur, myndir þú ekki vilja kannski byrja að svara spurningu þáttan sem vennilega svona hvernig mótaðist hver er þín afstaf og hvernig hvað er í það mest um hana? Já, ég það er nú kannski það að ég hérna lagði það nú á mig eh, til þess að kannski er eina að svara þeirri spurningu að það var að fara í gegnum námi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands Já, og það er það er <laughs> mjög skemmtilegt Já. svona meðvinnu og var nú reynda að byrja þegar ég var í veikindalefi og, og fór svo í gegnum þetta og það er mjög Eh, getum við sagt ítalett nám og mörg námskeiðum eh, sagt, í Evrópufræðum við Háskóla Íslands þannig að mísmyndu skoðunar á því hvort að það sé hugsaðlega ákvora hliðin að það er verið að halla en það er alltaf mikið umræða og, og mikið fræsla <clears throat> og síðan hérna má segja ég hef verið frekar eh, kannski ef eitthvað er svona jákvæður í gagvart aðild áðurinn í hón námið en þegar ég sérst að var búin að kynna mér þetta Evrópusamrunan og ímislegt annað að þá er, svona, er mín einarða niðurstæða svo að uh, ég er ekki mjög lindur að Ísland gerist aðila Evrópsambandinu og það er kannski megin að megin efni út af eðli Evrópsambansins, út af samrunanum, hvert Evrópsambandið er að fara og að sagt, þetta varandi fullveldi og sjálfstæði Íslands, þess að við séum að tapa þarna e, forræði yfir ákveðinu málum og, og þetta er fullveldis afsal, það er engi sem að deilur um það og maður óttast alltaf þegar menn fara inn í einhverja aðstæður sem að eh, kemur svo að því að menn ráð ekki fullkomlega við og það, ég er bara hrættur um það að það gerist akkurat þegar við förum þarna inn Þannig að það er, svona, það er þessi fulleldi spurning sem er þér efst í huga en Gísli eh, þú ert á línun ekki rétt Jújú, komið í sælir allir Já, blæsaður Við höfum hérna þá ennstæðlega fjóri kattbungar konungna fjarrir, góðu gamni Já, jújú jú en uh, eh, Sæljón eh, fyriröndi blokkvinnur frá því að ég var á morgunblæðinu og sælir stjórnendur Hvað er sæljaflæsaður? Uh, eh, ég gerir fastlega ráð fyrir því að þið viljið fá svar við svipari spurningu eða sömu spurningu og jórnbandu var að svara Löggrætt og þetta er nú bara að kenna hann í mér en hérna það er nú þannig að uh, ég aftur, eh, allir ég hef ekki farið uh, algjörlega öfugt við Jón að ég uh, fluttist út til Danmarkur og bjóð þar í tvö ár það byrjaði eiginlega þannig og uh, þetta er svona á nýjunda áratug síðust aldar og þetta hljóma svona eins og ég úr fornöld en þá kynntist ég kannski meir svona þeirri umræði sem þá var í Danmarku og var ég svona frekar á þeirri línu að ég var í mótfallin Európa-sambandin og það er þá sem voru í kringum mig en uh, aftur á móti þá uh, fór ég nú svona með þetta daldi í blóðinu heim og uh, ykkur að segja þá, þá kannski fór ég um þetta að velta fyrir mér ímsum af þessum uh, uh hvað að segja, þessum hugtökum sem að, sem að hér hafa verið einmitt rætt eins og til dæmis og verð ekki nefn annað að við myndum til dæmis að ræða þetta sem að, sem að Jón Baldur kom inn á eða, eða það sem hann kallaði sko fullveldis afsalið í mjög stuftum máli sko þá eh, þetta var stundum jáfnveld talað um líraðis hafla eh, við hefðum ekki sem skildi eh, ég, ég reynar styrta svar mitt að við hefðum ekki hérna rödd við hefðum sem 300.000 rúmlega 300.000 manna þjóð ekki neinn áhrif. Akkurat. Uh, ég get í lengra máli talað um, um, um þessi atriði en uh, ég aftur móti komst einfallega þegar ég nýðustu öðvöld við Jón Baldur að, að uh, þetta væri í raun og veru ekki fullveldis afsall heldur að, að við öðvöldum raun og veru meira fullveldi við það að gera staðilegar að Európa sambandilu en ég tek að náttúrulega auðvitað skýrt fram á þessari stundu þá vitum við í raun og veru ekki hvað 15 eh, til 20% af pakkanum hvernig það lítur út og það gæti færi svo að ég segja einfallega nei við samningi ef hann ekki verið nægilega hendur. Þú ert ekki búin að útlöka það. En, en hérna, Jón Baldvin, erst þú sammála því að hérna, Jón Baldur, Jón Baldur, hérna, erst þú sammála því að hérna, að földveldu okkar styrkist við aðld? Nei, ég hef nú, <clears throat> ég hef nú einmitt teirt þetta oft sko og já, ég ætla að býða það ekki að vera rugglefin saman við Jón Baldvin en, en, <laughs> en, en hérna e, sko það er náttúrulega alveg ljóst sko eins og gísli veit að þegar við ef við göngum inn ég ætla nú ekki að segja þegar, ef við göngum inn að þá þurfum við að breyta stjórnarskráni vegna þess einfallega að þetta er fullvelsis ásal, það er náttúrulega líkur alveg fyrir e, það er ljóst að við erum að missa forræðið í <clears throat> mjög mörgum málum eins og í sjáurútvegs og landbúnaðamálum eh, það leikur alveg fyrir eh, vegna þess að þetta forræði færist yfir á sammelega eh, ákvörðunartöku hjá Evrópusambandin Ok, en Jón Baldur sko, ertu þá ekki sammálaði að það hafi átt sér stað fullveldis afsal uh, þegar EES-samningurinn var gerður og Íslandingar gerðust aðlar á honum uh, Menna, það er, það er akkurat góð spurning sem að ég held að menn sé að velta fyrir sér núna og kannski að átta sig á því að það hafi, <laughs> það hafi gerst en þegar það gerðist þegar þjóðin eh, þegar var að verið að upplýsa þegar stjórnmála eh, stjettin var að upplýsa fólkum það þegar fórum og gerðum samninginum ES mm -hmm. að þá var aldrei talað um eh, menn rættu um þetta anstæðingandir þetta væri fullveldis afsal en þeir sem að voru að tala fyrir því svo neituð því alltaf ah, ja. og, og, og því til grundallega var náttúrulega stjórnarskráni ekki breytt. En hljóta þeir sem að tala um þessi fullildisrökk eh, varandi Európa-sambandsaðaldina núna, hljóta þeir ekki vera þá á móti ES-samlugnum e á þeim fórsendum að já, við erum búin að uppgötta að, að hann feilur auðvitað í þess að afsala, við þurfum að taka upp töluvert af reglu, regluverki. Hvað segir þú um þessa spurningu, Gísli? Sko, ég hef fyrir mig hérna bara, hvað var að segja, prófessorinn í stjórnlega eh, eh, hérna, Björn Tórótsen sem að hérna ágættis erindi akkurat um líraði þarna hún taldi að, að í raun og veru að EES-samningurinn hann skerti meira fullvöld okkar heldur en reyn inganga inn í öðrubrúðsambandi e, eh, Hvaða rög færðan fyrir því? Sko, hún, hún, hún bendir okkur á það að eh, sko varðandi ákvarðanir almenna kjósenda inn í Evrópussambandinu þá hafa hinn er almenni kjósendur sannlega eh, og ég ætla nú að benda ykkur á að að ég les nú reglulega eh, hérna vefsíðu heimsínar kemur því eftir Já. að eh, og bend ykkur á í raun og veru það eru að miskosti þrjár mjög virkar síður það er heimsín, bara heimsín.is og sterkara Ísland og Evrópa.is og Evrópa vaktin eða ekki? Já, Evrópa vaktin, jú, reyndar En, en aftur á móti eh, þá er það þannig eins og réttilega kemur fram á heimasíðu heimsínar að uh, það er í raun og veru framkvæmda stjórnin sem hefur meirja uh, eh, áhrif heldur en raun og veru Evrópu þingið og, uh, og ef við myndir nú leik okkur að tölum og tala um það með miljónunnar í Evrópu, það er bara 300.000 eins og einn gata í Fraklandi þá verður við vantarlega 1.28 innan framkvæmdastjórna Já, ef við fengjum að tilnefna eitt fulltrúa ef við fengjum áfram að tilnefna eitt fulltrúa Já. þar en var Já. það ekki mitt það sem að Írarnir feldu í þjóðræðkvæðgræslu sinni að það átt að fækka þeim úr 27 í 20 fulltrúum í framkvæmdastjórninu og nú er búið að breyta svo þannig að þjóðir það geta tilnefnt eða það geta komið tilugu en Já. það er framkvæmtastjórnin sjálf sem að veltir í fyrir sig hvort hún samteki til hana þannig að það er ekki lengur tryggt að þú fáur einn fulltrúa hvort þú er stort eða lengur Það er ekki tryggt í þessum heimi en, en það er í eh, fundi veikt að, þá að því að Jón, Jón Baldur rætti þarna til dæmis fullveldið að ákvæmum varnandi fiskveðstjórn og landbúna þá getur við nú kannski sjálfur sér byrjað á því að velta fyrir okkur í dag eh, hvert fullveldið að forraði almennings eða, eða í dag, bara svona til en, þess að eh, segja eitthvað En þetta koma, koma litið inn á þetta að Ok, að, en ég ætlaði sko inn eftir bara rétt í lókinu þessu að, að sko benda á til dæmis alveg ágættis grein allar harðarsonar, hvar jú, á, á fórsíðu heimsíðan það sem hann segir sko að, að eh, umræðast núist að hans mæti og ég er sammála allar hún snúist eh, meira um kosti og galla eh, út frá efnaðsmálum. Ég held að við erum að horfa líka á annur atriði en efnaðsmálum. Já, samanlega um það. Ég ætlaði bara að benda á hérna, að e, aðalmálið þessu varandi ES og, og varandi það að ganga síðan allavega inn í Európsambandi munurinn er náttúrulega alveg augljós og, og, og það er kannski það sem margir eins og sjálfstæðismenn gáttu sætt sér við þegar að menn gengur frá þeim samningi um Európska efnaðsvæðið að þetta væri milliríkjasamningur nokkuskonar og það væri ekki verið að afsala sannsagt forræðinu í, í þessum undurstöðu atvinnugreinum eða eins og í sjálfundvegi og reyndar í landbúnaði líka. Þannig það var reyni eins og Jón Baldin sæði nú kannski uh, þarna á þessum tíma við fengum allt fyrir ekki neitt. Uh, það var sannsagt tekið reyni allt þetta óþægilega sem að svona, við getum sagt að sjálfstæðis hugssjón íslitinga svona, eh, gengur út á svolítið að það var bara tekið út fyrir svega og við ákvaðum að halda því fyrir utan sagt, forræði og ákvörðunartöku Európa-sambandsins. Með því að ganga inn þá erum við að setja þetta sagt, inn í og þá er forræði sagt, komið að, og það getum við ekki deilt um og ekki held í gisti heldur. Við erum að afhenda forræði í, í, í þessum málum, uh, atvinnugreinum til Brussel og það, það er alveg ljóst. Þannig að þú, eh, Jón Baldur vill ekki meina að fullveldi styrkist við þetta fyrstu móti og, og Gísli þú vilt meina að það styrkist og kannski verðum að vika kannski öðru, öðru málum sko, nú er kannski eins og með efrun að verðum að taka til því að það er mjög hún er verið alltaf sífætt óvinsalli í aldaríkjum Europasambansins, hvað veldur þessu? Nú er þetta eitt af því sem að menn vilja helst taka upp hérna? Já, já, nú, nú er nýlega komið fram náttúrulega könnum sem sínir að, að þannig er það og ég held að hér þessi umræðum efruðna sem var náttúrulega kveikjana því að menn fóru að ræða núna alvarlega um að ganga inn í Evrópsambandi og maður ekki sjálfstæðismenn hérna segja jú ok, þetta við höfum ekki annan kost að þetta hefur breyst algjörlega á tveimur árum sagt, frá hrunin og ég held að margir séu nú farnir að finna að það er ákveði skjól í íslensku krónunni vegna þess að þetta snýstir inn í bara um það hvort þú vilji fórna aðtunni eða hvort þú fórni kaupmættinum og, og menn sagt, eins og stjórnvelda þau ákvæða það að náttúrulega fórna kaupmættinum vissulega en það, við erum að reyna að halda atvinnistíðinu uppi og, og þegar við erum komin alltaf með öfrunna og sammeðilega gældmiðil þá getum við ekki sagt, stjórna þessum grundalla þætti varðandi efnahagslífið og ég sé það hér í, í hérna plaggi frá e, frá ESB sem var lagt fyrir 2007 um almenna afstöðu ESB varandi aðeldavirðaður Ísland sem er Robert Plagg og á heimasvíðu Uddariksræðinsins að þar stendur alveg skýrum stöfum að e, með aðeldavirðanum þá ætli sagt, menn að vinna því að taka upp efruna Það er ekki einn tilin undan þá frá því sko Nei, það er engar undan frá því og, og spurningin er þessi ætlar Ísland að, sagt, að sækjum undan þá frá því að ætla þeirra taka upp efruna því að hér stendur skýrt Ísland mun taka þátt í efnaðs- og myndbandalæginu frá aðild sem aðildaríki með undan sem, sagt, sem aðildingum undan þáu og skal taka upp efru sem innlendan gjaldmiðil í kjölfar ákvörunar ásins þar eh, að lútandi á grundvelli matts á hvort það uppfylli náðsölu skilir þannig að ég veit ekki mæði, veit ekki hvort þetta hefur komið nú skýrt fram Gísli, er það nú sko, ekki að þér hvort það að bregðast þessu? Já, sko, varðandi efruðna, þá er það náttúrulega sko, ef, ef við lítum svo á að hýðisfjara göng séum bara hérna við handan Eh, þá eirilega má segja við líti hér í östur þá, þá eh, líti ég á, á, á vendarlega aðlæðhefugum það, það er, það er langt, mikill mönu frá því að gerast aðilega að Európusambandinu eða gerast eh, aðilega að myndsambandi Európu og í raun og veru er þetta í raun og veru ön, ön, annar debatt sem þýrst að taka og til dæmis bara sem dæmi þá eru, þá eru danir enn og aftur að taka þessa umræðu svíjar hafa tekið hana einu sinni myrna er ekki gott ef ekki tvísar og eh, við eigum eftir að taka þessa umræðu varðan tefruna það er náttúrulega augljóst að, að, að, eh, að það vantar ögun í Íslands efnaðskerfi og nokkuð ljóst eh, frá því ég fór að skipta mér að kjara samlingu 1970 að gengisverðin krónunan hefur verið notur til þess að skerða kaupmátt lögþöga og uh, það er nú þannig að uh, þeir sem að í dag geta gert upp í efrum eða fá borgað í efrum þeir taka í raun og verki þátt í, í, í þeirri rýtnum sem, sem að uh, fer fram í þjóðfélaginu í dag Næli. þannig að nú er spurningi þessi gæti það ekki verið börn sér á einhverjum tölum og nú vísa ég henn og aftur í ágættu skrein alltaf Harðarssonar mm. þar sem ég vil bara hvetja, hvetja fólk til þess að skoða og þar kemst hann raunverulega þeirri nýðustuðu að þetta sé svona pro and con, ég má sletta Já, kostur og galla að, að, að, að málið er það þarf ekki, og stóra spurningin er eftir þessi, þarf ekki Íslands, Íslands efnahagslíf að fá uh, evrópska ögun í sitt efnahagskerfi mm. og, og bara aðeldarferðlið að efrunni það er með þeim hætti að við þurfum að, að, að, sko að strengja að okkur og að herða að okkur og setja okkur strömlílunar og, og eins, eins og þetta er í dag þá er það rétt að hérna, íslenska krónan hún, eh, hún styrkist og svo framvis en það er daldið svona fals styrking að meðan við erum með gældurisfömmlur okay. og við vítum þetta ekki En ef við hleypum jónbaldur aðeins að, aftur í en hérna, eitt sem ég vildi svona skjóta inn í millitíðin að til dæmis í Argentínu áttu mérni mjög miklu vandræði með sinn gældmiðl og upplýðið mörg þúsund prósent verðbólku fór, fór ég við í dólar En, en, en síðan hefur þessum söðuraröku þjóðum tekist að, að ná miklu betri tökum á þessu hvort sem þið tóku upp dólar eða ekki og hérna þetta núna eru menn þar með einstafsverðbólku í staðin mhm. fyrir þryggjastafa Já, ég held akkurat að, <clears throat> að það er nýbúið að gera rannsókn á því í Sæðlabankunum. Eh, það sem hagfræðinga Sæðlabankans gerur rannsókn á því hvort að þetta veri gjaldmiðlin eða hvort að veri eitthvað annað varandi stöðuleikan og ímislegt annað. Og, og eins og við munið að þá kom það út að þetta er ekki spurningum gjaldmiðlin. Og e, nú segir Gísli það er ekki búið að taka ákvörðunum það hvort að við tökum upp efrunnið ekki en, en þetta er alveg dæmi um að það er haldið frá upplýsingum frá almenningi um það hvað eru henni búið ákveða. Það stendur hér í plaggi frá Evrópasambandinu á heimasíðu auðaríkisaröndisins að Ísland skal taka upp evru, punktur. Og það er gengið út frá því í þessum hérna viðræðum og það hefur ekki komið fram, korki held ég á alþingi, nýja annar staðar, að þetta eigi að vera sót, að það eigi að sækja mjög um undan þá frá hverjum það er alltaf yfirmarkmið hjá öllum sem, sem að hefja viðræði við Európa-sambandi, þá er alltaf sem yfirmarkmið þannig að þetta er ekkit nýtt að, að taka upp Evru? Já, já Já, ég var að tala um að hvort þú ætlar að sækjum undan þá frá því Til það byrja með í, það er bara óumrætt eins og, og svíjar og, en, en, en er ekki raunveruleikin sá og það er ekki mjög brínt að sækja mynda um það frá því að við munum ekki okkur mun ekki taka þetta uppfylla Maastricht skilir í næstu mm -hmm. 10-15 árin menn deilum kannski um það hvort það er 75 eða 20 ár en, en svo, svona er þetta þú varst hérna Jón Baldur með þú hefur verið að halda þig fram að við séum á fullu í aðlunaföllu er Já, ég... Erstu með eitthvað sannanir fyrir því? Já, ég ætlaði nú að taka hérna sko fyrst sko þetta er svona dæmið um þess að umræðu um ESB sem all, allir þekkjum að sko, við erum að tala um eitthvað og menn eru ekki sammála um grundvallar sko, um, málið í virðan En hefur þið ekki að taka, í, en núna hljóðið sé að okkur býst að fá öllusingabreyk núna, tökum það Við erum miklu kapitilastar hérna, stiðum frálst tvöndag og... Verðt áfram á línum, við komum eftir smástund aftur Já, góður listundur, það er 50 dagur en 16. september og þið eru að hlusta út af sögum klukkan eh, rétt rúmlega hálf sex og þetta er þátturinn ESB neyða já sem er vikulugur umræð þáttur um Evropamál og þessa aðelda spurningu sem að Íslendikar rí og við vorum aðeins konir að ræða það hérna áður en við fórum í auðlýsingafrosti um það hvort að um að ræða aðeldar viðræður sem ætti sér stað eða aðlugun Já, og Jón, og Jón Baldur hann er verið að halda þið fram að við séum að fulli aðlunaferli og vill hérna það er raukstegaða máli þau er bara stöndlega í þetta þetta er kannski svona já, já. en þetta er svona dæmum þetta, uh, þetta minni mér eindar svolítið á það að formaður bændasamtækana, hann skrifaði það í leiðarreikt hann í bændablaðinu sem hefur svo verið notað mm -hmm. að þetta verið bjölluat, það verið búið að gera bjölluat í Brussel og við myndum ekki neðu þessu og svona, þetta minnir mér svolítið á það sko að eftir að hafa heyrt í fullrúum <clears throat> heyrt í fullrúum hérna eh, sérfræðingum Európa-sambansin sem voru til dæmis að funda núna hér á Íslandi að Össur gerir bjölluatið og hleypur í burtu og ESB kemur til dýra og þar stendur Jón Bjarnarsson og þeir, þeir, og þeir spyrja Jón sko, heyrðu ég á góðan daginn, vil ekki gangi inn og hann segir nei, ég vil ekki gangi inn hver var að tala um það og þe þetta minnir svolítið á það að það er ekki, og ég fann að finna fyrir því og ég, allir sem eru held í þessum samlingahópum öðru, fann að finna fyrir því að þetta er farið að perira Evrópusambandið, eru þið í, uh, í alvöru, í aðaldafjörðum eða ekki en, og, og þetta skiptir megi máli. En er ekki, eh, fyrir ekki og kannski verpa því við til gísla, er það ekki til þess sem leikurinn er gerður hjá Evrópu að, aðaldaranstæðingum að það með þetta aðlunarferli skiptir þetta nokkur ykkur leikilmáli, er þetta ekki bara ljóst að loka ákvörðun verðu þjóðarinnar og það mun þó ganga tilbaka sem hefur verið aðlagað ef, ef þjóðin segir neitt? Já sko aðalugunarferlið eh, eða hvað, við skulum nota það orð gott og vel. Ég reyndar eh, hef nú gáttu umgengist uh, svona ímsa sem að, að uh, tengjast Brussel og ég verð ekki vanið þetta ferli, neðan þessa pyrru. Að, að, það getur vel verið að hún sé hjá einhverjum en, en, en en þeir uh, líta mjög raunsvægt á þetta að þetta sé svipað eins og debattir sem umræðuna sem voru í Núrægi á sínum tíma mm. og uh, það sé í raun og veru alveg og nákvæmlega sama haft eins og, eins og með Núræg að það sé mjög rík fjóðurnist kjent hérna og uh, ég skil hana og, og, og en aftur móti varandi aðdalsferði sem slíkt þá náttúrulega er ekkert mála að, að hérna í raun og veru að fara að, að skoða það, hvaða er fyrir nokkuð og þá kemur einfallega í ljós að aðdalsferði okkar er í raun og veru uh, sentimeter eftir sentimeter hverju einasta degi í hvert skipti sem að dettur inn eitthvað reglugjörða frá, uh, frá, frá Brussel í gegnum EES samningin sem Þannig þetta sé nokkur skonar auka aðild nú þegar í raun og veru og, og hérna þetta, þetta er mjög skýrt og ef menn fara bara inn á, á auðaríkisvonandi þá sjá menn alveg hérna, ég er með hérna fyrir fram að mig alveg skýrt hvað þetta er fyrir nokkur en, og en, eh, hérna ég sko, það er eina sem ég vil segja þessu sambandi og skal ég reyna að fara að ljúka mál mínu það er það að við skulum ekki gera umræðuna tortryggilega að mínu mati er Jón Bjarnason að gera umræðuna tortryggira alls ekki, alls ekki rániti, landmúnar og sjávarúttegs takk ekki þátt í þessu að því að við viljum ekki sko, og, og, og menn hafa gagnista fyrir það en, en sko hann verður kannski að fara eftir þessu samþjóttu sem alþengi hefur gert En Gísli takk ekki þátt í hverju? taki ekki þátt í þessum leik þar sé aðlugun, þar sem hann kallar aðlugunafelli sem er ekkit annað en þýðingar og ýmsum mikilvægur skjölum og reyndar er það nú þannig að það hefur verið gerðið stjórnsýslu úttækt á þessum rafnitum og hefur einfallega komið í ljós að til dæmis varandi landbúinarlandi að stærsti hlutir af þeim ákvörðunum sem eru gerðið í landbúnaði er ekki landbúinarlandinu heldur í bændarsandakona. En hvað kemur það aðeldafinam um ESB að við? Já, því að, að Jón Baldur var talað um það áðan að, hérna, að, að við myndum missa allt, allt, alla þessar ákvarðanir yfir til Brussel. Já, en, en ég, það sem ég nú eiginlega tala um hér sko er e, bara mjög einfælt spurning sem ég held að fólk líka sé að spyrja sig, hvort sem þau eru með eða móti, er aðlugun hafinn að Evrópusambandinu eða ekki? E, Össur Garpjánsson segir hér á pressunni skýrt Það er algjör mískinningur hjá Jóni Bjarnasinni að það sé aðlögun í gangi og ef það reynist nöysilegt að breyta lögum eða einhverjum stopnarnastruktúr þá er það ekki gert, þetta er orðið rétt eftir honum, fyrir en eftir að þjóðin hefur samþýtt aðild í þjóðaratkvækjur. Þetta er alveg skýrt og, og ef þetta er svona þá er þetta bara fínt. Síðan hins vegar þegar maður les eh, hér um, þetta plagg frá Evrópsambandinu sem er ofinberi yfirlýsing þeirra um afstöðu þeirra þá segja þér hér til dæmis í átjánda lið Framgangu samningavirðanana mun helgast að því hvernig Íslandi gengur að undurbúa aðild innan ramma efnaðsleirar og félagsleirar samleitni, bara sem dæmi, annað dæmi. Á tímabilinu frammað aðild er gerð svo krafa að Ísland samræmi áfengum stefnuminn sín, gagverð þriðju löndum og afstöðu sína innan alþjóðastofnana við þau stefnumuð og afstöðu sem Evrópussambandi og aðild er ekki þess að hafa samþýgt. Þannig að, að það eru sko margi punktar hérna, nýju punktar sem ég tók út. Á, á, á sama hátt, þá, þá getur ég bentir á það að, að þetta er ekki bara þarna þú ert að vísa í, er í raun og veru greining á lögjöf. Og nú þegar ég les út... Uh, nei, nei, það er ekki greining á lögjöf. Ég vil á mér aðeins að klára þetta. Eitt fyrsta skrefið undirbúning aðaldavirðan er að greina lögjöf um umsóknar ríkis í því skinni að sjá hver miklu leiti hún er í samræði við lögjöf ESB. Já, já. Mark með þess er að afmarka þá þætti sem viðræður þurfa að beinast að og skapa grundvöld til þess að metta framgang viðkomandi ríkis í aðlugsinni aðlugsinni, í aðlugsinni akkurat og, og, og það er nákvæmlega það sem við verðum að gera Jani. það er að greina að hvað miklu leiti þetta er í sundur skarast eða í saman og þetta verður tilbúið í haust, þessi rínivinna eða þessi skríning verður tilbúið í haust þannig þá spyr ég þig e, það er talað um að samninga viðraðum ljúki eftir svona tvö ár Hvað ætla menn að gera í þessi tvö ár? Ekki neitt? Eitthvað tíma mann að tala um það að eh, það væri svo lítið sem bæra á milli að mann færa vestar fyrir sér hvað mann ætla að gera eftir hátti <laughs> en, en uh, það er töluvert uh, það er töluvert vinna það er töluvert, en mann horfa á þetta út frá því að það þurfi að, að, að gafla allt sem er inn, inn í landbúnaðakaplanum og, og skoða allt sem er, sem er varandi sjáarútið Eh, þá sjáum við það að, að þetta er bara töluverð vinna og uh, kannski ekki svona kannski stefnumótur að vinna en þetta er svona, já, ef ég má nota orðið handavinna uh, eh, uh, þá, þá er það fekar þannig En, en Gísli, maður má, svo aðeins svona kannski inn á nýja slóði með umræðina því ég, það sem ég hefur verið svona að heyra í fólki sem hefur um þetta efasemti, það hefur efasemtur um að Evropasambandi sé nægilega að því sé nægilega líðræðislega stjórnað og líka verðist þér á svona vaksandi óanægja meðal eh, íbúana í sambandinu þeim finnst ekki nægilega hlusta á sig og svo hafa mér nákvæmlega því að jú áhrif okkar á Evropasambandi í dag eru lítil en þau verða alveg að blítil eftir uppgangum minna því við verðum með 0,06% af atkvæðum í, í ýmsu ráðum og nefndum og í þinginu en eins og réttilega bendrað og hugsanlegt að við hefðum eitt fulltrúa í framkvæmtastjórnin eitthvað til að byrja með En hefur þú ekki neina ráðgjörð að þessu? Hef, treystir þú því alveg að hagsmunir okkar munni fara alltaf saman við hagsmunir í Európa-sambansins? Nei, nei, nei, sko, nú menn, verður menn aðeins að lesa í söguna Já. og menn, eh, innan Európa-sambansins hafa sífælt alltaf að verið að reyna í gegnum tíðina til þess að hérna, eh, hvað heitir það, að, eh, að hlusta á þessa gaglinis rættis og til dæmis er sko-, skoðið stjórnarskrásáttmála Európa frá 2004 þegar, þegar að þá, þá var einhver reyna sterkari stóðum undir uh, eh, svo kallan lögmættis grundvöldsambansins Það er stjórnarskrás sem var hafnað ja. uh, eh, Þessu var hafnað til þess að byrja með en aftur á móti raun og veru var lokað nikkurinn í þessu í sambandi við Lissabonsáttmálan 2007 ja. Ja. og þar var reynd að grýpa til nýra óra þau auka líðað innar Európa sambansins og styrkja þennan stjórnskipulega grundvöld og uh, það eh, þurftur endar sko til dæmis eins og Írar og eftirlega erum við svona eh, kannski á þeim, þeim báti líka að það þurfti kannski að, að tvítekja ímsa hlutu ofan í okkur og það er bara allt í góðu lagi uh, býtu, Við segja... höfum það í raun og veru neitunavald Við höfum ekki neitunavald, það, það var fækka svið Við varum varðandi hlutvarslega stöðuleika, jú Menum mm. Um hlutvarslega stöðuleika En ég tók eftir því að í Lísabonsáttbánu þá var fækkað um 60, eh, næstu í 70 svið eh, þar sem að hægt var að beita neitunvaldi sem var náttúrulega mjög stert afl fyrir smáþjóðir. Mm. Hefur þú ekki ágjörð að því að, að það sé að fjara mjög mikið undan þessum áhrifum smáþjóðar sem voru vissulega mikil til að byrja með í Európa-samfélagi? Já sko, þurfum við ekki líka í leiðinni að velta fyrir okkur hvaða áhrif höfum við einfallega í dag í, í þessu, þessu evrópska samfélagi eða alþjóðlega samfélagi? Við höfum allt um okkar auðlindar og okkar lögssjóðu og fjármálasegn og peningamál og stjórnar. Já, já, munum gera það áfram. Nei, það er nú ekki rétt hjá þér. Já. Þú veist og... Sko- að, að við gungum stundir samiðilega hérna, stefnu í sjáurúftæks og landbúnaðamálum og við afhendum forræði til sameilar ákvörðanlöku í e SB í þessum málaflokku. Sko, eins og fremdi minn Jón Baldvin Hannfors betta á, þá eigum við enga efnahagslöksu sko, hérna, skortna af, af öðru hérna, Evróplandi. Þetta er nú bara, er nú bara mjög plein varandi sjáar, sjáarútveginn og, og þar veist að ræða það neitt frekar. En hvað er þetta með hlutvarslega stöðuleika í, í sáttmálum Evrópsambansins? Er það eitthvað að skrifa þar? Í sambandi við sjáarútveginn? Hlutvarslega stöðuleika? Já, sko hlutvarslistöfuleiki er ekkert annað en bara hérna með morandum er raun og veru magna kasta Európa sambansins og verður ekki breytt nefn að allir allar ekki sáðu ekki eins og þú veist Það eh, ertu nú viss á því? Það er ekki að, e, ég, ég held að þetta var yfirlýsing sem að væri ekki hluti af sáttmálum Európa sambansins og það er svona þyrti í rauninni minni til að, að í rauninni að fella það út? Nei, það hvert land fyrir sig hefur, hefur í rauninu verið að þessu svokullu grunnstóðum neitunum að gagvart eh, breyting og þing. Þetta er ekki grunnstóð. Hæ? Yfirlýsing eh, sem að fylgja það er ekki... Nei, sko, hlut, sko, er, er, sko, nú þurfum við, nú þurfum við bara í róli hittum að, að erum við saman tungumáli, ekki það? og hérna tala, fara að tala ennsku þannig að við séum að tala um, um sama hlutin það sem ég ávið með hlutvarslega stöðuleika það, það er einfallega byggt á þeim stopp sam, samtíftum sem, sem að hérna, eitthvað stjórnaskrá Evrópusambansins búið til úr og það, það er allt ferill allt frá því að Rómarsáttmálinn var, var gerður á sínum tíma Er þetta ekki að vísa til að það hlutvarslu stöðu, stöðuleika í fiskvæði heimil? Nei, nei, nei, nei Já, nei, nei, ok, nú já, við heldum að vera að tala við sjáur því Við hefum heyrst þetta mest nota þar Við hefum sko. að tala um sama sko, tungamáli Það er nú yfirleitt vondt í öllum röfgraðum en, en, menn eru svo farið en að, ég, um ef, að því hún nefnir þetta með hlutvarslega stöðuleika á öðrum sviðum þá fannst mér svolítið, ég tók eftir því í Lissamborsáttmálunum þá einmitt er raska tölvöld miklu þessu eh, atkvæðavægi smáþjóða og starri þjóða þá til dæmis var atkvæðamagn Írlands að það rýrnaði um 60% en tvöfaldast hjá Þýskalandi og maður veldi fyrir sér sko þetta, þetta er ekki mjög stöðut og það, maður veldi fyrir sér akkur og smáþjóðina samþekja þetta Hvern, þetta, þetta gekk yfir alla smáþjóður það mistu helmingina sínum áhrifum þetta gekk, sko, það er vegna þess alveg eins og fórsýðu heimsýna stundur það er raun og veru ekki það er raun og veru frangandastjórnum sem, sem hefur, það, þar líkur raun og veru valdið, ég er alveg sammála því og eh, hérna við getum haft miklu meira áhrif á að koma þarinn frekar en, frekar en að eh, vera bara sem almennu kjósandi á Íslandi Já, og sem sagt, eh, við hefum hlutvarslega þarf allt langt, langt umfram, náttúrulega vennilegan kjósanda í Þískalandi Me, með okkar eina framkvæmtastur já. já, ef að þessi stöðuleiki sem þið talið, ef að hann heldur til allar framtíðar en, en, en þetta er kannski svona það sem að maður er að velta fyrir hefur áhugir af svona uh, gíslega gott að heyra þín sjónamið þessu Ég hef áhyggjur, auðvitað hef ég áhyggjur af því að, að, að, að rattir okkar og annar nákvæmlega saman haft eins og ég hef áhyggjur af því að rattir kjósinn það heyrast ekki nema kannski hugsalega á fjárhára fresti já Eh, það er þá sem að eh, eh, hérna, frambjöðundu koma banku upp á allavega svona eða ekki, þeirra vel árar allavega í sveitastofnum og ég hef alltaf áhyggjur af því að, og er í raun og veru aktivisti að því litinu að að eh, mér hugnast ákveðlega vel að, að standa upp og, og mótmæla því að einhver kjúklíkastæður set, settu niður á bestastaf ákveði mm, þá hefur leitt svona ívast á mér hárin En e, Jón Baldur, mér langar að skjóta inn í hérna einnig spurningu sem tengist þessu óbeint eh, um áhrifin og mér er alltaf svona að tala um hver verða áhrif okkar innan Európa-sambatsins en hver eru rumvurlega áhrif Európa-sambatsins á okkur að því að tala um þetta fullhildisvamsal nú til dæmis hefur við nefnt að þetta sé mikið skrif, hérna, skriffisku bákn og svo framvegis en samt er það tiltekið í reglum Európa-sambatsins að velta sambatsins getur aldrei orðið meira en sem nefnir 1,27% af þjóðarframlýslu ESB-ríkina er reynda núna í 1% cirka og uh, eh, þangar til þessu breytt Já, <laughs> meðan að ríkinn sjálf fara með 97,5% af sínum skattekjum og það er líkunátt að þetta hefur mikla, mikla vald, er það ekki? Eh, jú, Hvernig svarar þessu? Jú, jú, auðvitað er það þannig að sem betur fyrir að, að, að ríkin eru nú e, að mestu leiti e, eh, hvað ég voru að segja ráða yfir sínu eigin, eigin abla fyrir en þá hefur náttúrulega verið gerið breyting á því það er ákveðin virðisökaskattur þarna sem að fer beint til ESB nú eru mennaræðum ákveðin bankaskatt og annað sem eigi að fara beint til ESB og það er þetta sem ég er alltaf mest hættur við þegar maður les Eh, um Evrópusamrunan og um eh, sagt, hvert Evrópusambandi er að stefna sem að hlýtur að vera grundvallaratriða við áttum okkur á því hvernig Evrópusambandi verður eftir tíu ár Líka spurning, hvaðan Já. kemur sér 700 miljardar sjóður sem er notað til þess að verja Evruna, er, er hann rúmast hann inn í þessu eina prósundi? Það er svolítið stóð að tala sko aðildaríkinn leggja það fram sko í ákveðinu hlutvöldum sem að þessi sælabankarlandana leggja það ákveðið fram en ég er bara hrættur og það sem ég var að tala um áðan maður er svolítið hrættur við það sem hvert sambandið er að stefna og þegar þú er búin að afhenda forræði til einhver annara í, og maður spyrir eins og fósettin sagði sko hvers konar klúpur er þetta eiginlega þetta er grundvallar spurningi sem við þurfum að spurja hvers konar klúpur er þetta vegna þess að við erum að fara inn í hann og við erum að sækjum að gangin í Evrópusambandi en ekki öfugt og þess vegna er það alveg skýrt frá Evrópusambandinu að við verðum að aðlaga okkar regluverk að þeirra regluverki og eitt af því sem kemur hérna fram í þessu líka hérna á heimasýðinni mm. og, og ég veldi fyrir mig hvort þið vitið, að Gísli veit það því hann er búin að lesa svo vel hérna heimasvíðu heimsína kannski betur að við að við aðild að þá verðum við að hérna sem sagt að segja upp öllum tvíliða samningum sem er í gildi millir Íslands og Evrópasambansins og öllum öðrum alþjóðasamningum sem Ísland hefur gert og samrýmist ekki skuldbindingum aðildar þetta er hérna í númur 24 í, og ég veldi því fyrir mér vegna að það verða að tala um það í yfirlýsingu frá ríkistjórn Íslands sem var líka lagt þetta fram og er á heimasvíðu auðaríkistjórnarhansins að þetta hefur verið að gegsa í umræða og heiðarleiki og, og allt hefur verið að lagt á borðið e, hafi þið eitthvað að sé lista yfir alla þess alþjóð og samlinga sem þarf að segja upp? Sko e, ég, ég ætla að svara strax nei, ég hef einmitt ekki gert það og bara takk fyrir þá og þá bara bendir þú okkur á það og, og við skoðum það bara með jákvæm en ég vil bara áður en þáttunum og enda sko, í margra augum er bara yngangunni í Evropasambandi byggðamál bara sem dæmi í greinakjöf sem var unni fyrir samtlut Íslenskra sveitafélaga eh, þá kemur, þá kemur einmitt akkurat í ljós að, eh, að, að því að það verður að tala um nýðræðisfalla þá get ég að tala um ernaðisfalla hérna innan annars og eiga þeirra svæði sem dæmi tæst til lánunarsvæðis á Íslandi og eh, ég sé ekki bara eh, ógnarnir varðandi hérna matlalæðinæðin heldur ég sé líka tækifæri og ég tel til dæmis að þessi ímis atvinnuskapandi atriði sem geta gert að verkum að það myndi margfaldast útlöfningur á unni eh, ekki bara fiskvöru heldur líka kjöldvöru og, það, og síðan ekki, sko nú ætla ég að áreita það að ég er ekki að tala um það að menn er að horfa á það hvað græði á því að fara inn í Evrópusambandi fyrst og fremst er að ég, í mínum huga að ég er í Evrópu ég er í Evrópusinni og ég vil tilhera Evrópu Örstu. það er fyrst og fremst það sem ég hugsa Amen. ekki það í hvaða sjóði ég get gengið að ég svo sannlega hefur mentakerfið í tíu ár geta gengið í sjóði Evrópusambansins Við leggjum miklu meir í sjóði Evrópusambansins heldur en fáum tilbaka Já, ég ætlaði að spyrja gíslemynda því sko, ok, fínt með byggðastöfnun og allt þetta því að byggðastöfnan hefur henni ekki verið nógu góð hér á Íslandi undan fannu ár en hvaðan koma nú þessi peningar í þessi, þessa byggðastöfnu hjá Európsambandinu e, eh, komaði frá Európsambandinu eða komaði frá okkur þeir koma nefnilega frá okkur og þess sko- vegna segir það að við getum bara gert þetta sjálfu við viljum Já, sko, ég er ekkert vissum það að, að hérna, við getum fjármagnar öll þessi eh, Evrópuverkefni sem við höfum verið að taka þátt í eins og hérna, Leonardo verkefninu og annað að við myndum gera þetta sjálf og til þessi ósköpunum ættum að gera þetta sjálf Gísli... þetta eru þannig verkefni, þetta eru saminu verkefni á millilanda Gísli... og eh, það er nú þannig að, að einu sinni var nú talið þannig að orði heimskur það verður yfir þann sem eh, vildi ekki fara heima En, en varandi þetta hver borga þá, þá kíkti ég á þann daginn að við erum búin að borga alltaf meira til Europasamlis heldur en fengið tilbaka í styrki þannig að og, það eru við sem borgum í raun og veru Og munum gera satt öllum úttæktum Vegna þess að sko, það sem við munum greið til Brussel fer eftir þjóðatekjum og mann og, og þjóðtökjur og manna á Íslandi hafa og verð, munu verða miklu herra meðaltalið í Európu. En, en, en það benti ég á það í raun og veru, ok, gott og verð Uh, enda það er sko afstæða mín mun ekki ráðast af því hvort að ég fæ meira kredit eða debit. Nei, nei, enda það er mjög líka, við erum að vita hvers konar klúpur þetta er og hvort við viljum þarna inn, það finnst mér í sammálaður um, það er einn helbrið afstæða þessu. En er ekki í staðar enda að þetta er mjög vinsall klúpur, Gísli Baldursson og eh, hérna <laughs> Er þetta ekki klúpur sko, fallega og gáða fórsins? Það er annar klúpur í Brussel sem heitir NATO og við gengum í þann klúpa á þess að við verum spurn og hérna og þar hafa menn í fríðu sveitum farið sko frá ymsum sömum stjórnmálflokkum og, og, og, og þegir þar allavega kaffi Hann er, er geysilega vinsat við almöppudýra og hérna atverðum stjórnmálmanna ja, en svo nú fyrir að stýttast í þáttin í anhendur, Jóbaldur er eitthvað svona lókun sem þú vilt komað Nei, ég er bara eh, hérna hveti þess að þetta verði heiðarleg umræða og allt verði lagt á borðið eins og eh, utaríksránið er búið að lofa, mér finnst vanda mikið upp á það og að menn fái bara sannleikan á borðu og geti þá rætt um hann og eins og Gísli segir tala saman tungumáli, það skiptir öllu máli Erði, Ég ætla bara að taka upp til þetta Góð, og Andris, við, við höldum áfram uppi þegar maður hætti að fá hérna, áhuga mennum þetta í þáttinu Já, veita þess að við umræðum að fara veginn hérna. og vonum að takka fyrir mig takka kjalla fyrir og það er norður Já og þakkum, já, takkum henni fyrir, við verum hérna aftur næsta 50 dag klukkan 5 Takk fyrir í dag inside.